Lees vir ons Matteus 1 vers 18 tot 25. En nadat ons gelees het, gaan ons ook saam bid. Die geboorte van Jesus Christus was dan so: toe sy moeder verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwerk is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem, Dit is as dit vertaal word God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie en hy het hom Jesus genoem. Kom ons kom saam in gebed. Here Jesus, ons kan net in klein afhanklikheid voor U staan. In dankbaarheid kan ons op ons knieë gaan, Vader, en Here, kan ons net vir U sê dat ons dit nie werd is hierdie genade wat U vir ons gee nie. Vader, Jesus die almagtige, die skepper van die hemel, die aarde en alles wat in heelal is. En tog as ons nietige mense tog gee U om vir ons. Vader, ons as mense kan nooit verstaan die opoffering wat U gemaak het vir ons nie. Ons kan net dankie sê. Dankie dat U U seun gegee het om te betaal vir ons sondes ons wat uit sonde gebore is en in sonde lewe dat u u volkomme seën tussen ons gesit het Vader om te leef soos ons in alle aspekte behalwe vir die sonde. Here, almagtige God en Vader, ons is u kinders en ons kan net dankie sê. In Jesus naam. Amen. In hierdie dag vier ons vier ons Kersfees. Wat beteken vir dit vir ons dat eenmaal daar in Bethlehem 'n kind gebore is wat ons Jesus Christus noem? Wat beteken dit vir ons dat die heilige seun van God mens geword het? Die antwoord op hierdie vraag staan vir ons so wonderlik opgeteken in Sondag 11 en Sondag 12 van die Heidelbergse Katekismes wat ek graag ook vir u wil voorlees. Want by Sondag 11, 12, 13 en 14 vier die Heidelberger Kersfees by Sondag 11 vra die Heidelbergse Katechismus waarom word die Seen van God Jesus dit 'n saligmaker genoem? Die antwoord tot hierdie vraag is omdat hy ons salig maak en val van al ons sondes verlos en verder dat by niemand anders enige sale, saligheid te soek of te vinde is nie vraag 30 op Sondag 11 Glo hulle dan ook in die enigste saligmaker Jesus wat hulle saligheid en heil by die heiliges by hulle self of erden of ergens anders soek? Die antwoord tot hierdie vraag is nee. Maar hulle verloon met die daad die enigste saligmaker en heiland Jesus of skoon hulle met die mond in hom roem, want een van die twee of Jesus is geen volkome saligmaker nie, of die wat hierdie saligmaker met 'n ware geloof aanneem, moet alles in hom hê wat vir hulle saligheid nodig is. By Sondag 12 vra die Heidelbergse katekismus: Waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem. En die antwoord tot hierdie vraag is omdat hy deur God die Vader verordineer en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar wat ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle geopenbaar het tot ons enigste hoëpriester wat ons met die enige offerhande van sy lichaam verlos het en vir ons met sy voorbidding gedierig dree deur intree by die Vader vir ons en tot ons ewige koning wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verworwe verlossing beskit en bewaar. Vraag 32 op Sondag 12 weet waarom word jy 'n Christen genoem? Die antwoord tot die vraag is omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is en daardeur deel aan sy salwing sodat ek sy naam kan bely myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy en met 'n goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel kan stry en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsels kan regeer. By Sondag 13 vra die Heidelbergse Katekismus vraag 33: Waarom word hy die enigste eniggebore seun van God genoem? As ons tog kinders ook kinders van God is. Die antwoord is omdat Christus alleen die ewige natuurlike seun van God is terwyl ons om sy onwil ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is vraat vraag 34 waarom noem jy hom ons Here antwoord omdat hy ons na liggaam en siel van al ons sondes nie met goud of silwer maar met sy dierbare bloed gekoop en van alle heerskappy van die duiwel verlos het en ons tot sy eiendom gemaak het. By Sondag 14 vra die Heidelberger steeds na die geboorte van Jesus en hy vra na die betekenis daarvan vir die gelowige. Hy vra dit so: Vraag 35: Wat beteken die woorde wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria. En dan antwoord hy dat die ewige seun van God wat waaragtige en ewige God is en bly 'n waarlike waarlike menslike natuur uit die vlees en die bloed van die maagd Maria die deur die verwerking van die Heilige Gees aangeneem het sodat hy ook die ware nakomeling van Dawid sou wees aan sy broeders in al alle opsigte gelyk uitgesonderd die sonde. En dan vra die Heidelberger vraag 36 watter nut verkry jy deur die heilige ontvangenis en geboorte van Christus en hy antwoord dat hy ons middelaar is en met sy onskuld en volkomme heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is voor die aangesig van God bedek. Een ding moet ons voorop stel, toe die seun van God mens geword het, het hy niks, absoluut niks van sy goddelike natuur prysgegee nie. Hy is en bly volkome God geen goddelike eigenskappe het hy prijs gegeen nie, maar by sy goddelike natuur het hy ook die menslike natuur aangeneem. Hoe dit werk is dat die menslike en goddelike natuur in een persoon vertoonwoordig is, bly vir ons een mysterie. Daarover swyg ons, dit probeer ons nie verklaar nie. Vanmorgen kyk ons net na die een kant van sy persoon, na Jesus as mens. As ons die sonde uitskakel, is daar absoluut geen verskil tussen die mens Jesus en ander mense nie. Die katekismus onderstreep hierdie feit 3 maal deur te praat van 'n ware menslike natuur van die vlees en bloed van die maagd Maria dat hy sy broeders in alle opsigte gelyk was uitgesonderd die sonde. Jesus was 'n mens van vlees en bloed soos ons. Hy word gebore uit 'n vrou onder pyn en smart soos elke ander mens. As kind moes hy ook leer loop en praat. Het hy ook eers stamp stammelende woordjies gesê en geval en opgestaan. Hy moes leer lees en het die skrif ondersoek en het so toegeneem in kennis en wysheid in die werkplek van sy vader leer hy 'n timmerman seun om met 'n skaaf en 'n bytel te werk hy het die menslike natuur aangeneem met al sy swakhede soos die nederlandse geloofsbelijdenis sê nie die menslike natuur soos adam dit besit het voor die sondeval nie maar die menslike natuur wat deur die sonde verswak is. Al het hy self geen sonde nie, neem hy tog deur die sonde verswakte menslik neem hy tog die deur sonde verswakte menslike natuur aan. Ons wel lees wel nie dat hy ooit siek was nie, maar wel dat hy ook tot die dood toe moeg geword het. Hy het ook gehuil Hy was ook vatbaar vir pyn en droefheid. Hy het ook ondervind wat het beteken om honger en dorst te wees. Hy het ook sy menslike gevoelings en ge ver verlangens gehad. Hy het ook geweet wat heimwee is en wat eensaamheid is. Hy het ook behoefte gehad aan vriendskap en medelee en toe sy vriende hom in die steek gelaat het, moes hy vir hom moes dit vir hom ontsettend pynlik gewees het. Die gedagte aan sy dood het hom ook beangs en bevrees gemaak. So met ons die mens Jesus sien aan sy broeders in alles gelyk uitgesonder die sonde. Is dit dan van soveel belang? Ja, dit is. Ek noem vir u net twee dinge wat dit vir ons beteken dat Jesus Christus ook ware mens is. In die eerste plek, omdat Jesus ook 'n waarlike menslike natuur gehad het, kan hy medelee hê met ons swakhede. Hy weet wat die mens is want hy het dit alles ondervind en nou nog besit hy 'n verheerlike menslike natuur. Dit is met 'n verheerlikte menslike liggaam wat hy ten hemele gevaar het. Omdat hy ware mens is, kan hy my en alles so goed verstaan in al my nood en angs en pyn en versoeking en stryd. Daarom kan ek altyd vir hom sê, Here Jesus, U weet hiervan U het dit self ook deurgemaak. U kan my verstaan en help. Kom ons neem net een voorbeeld. Alle mense weet wat eensaamheid is. Is dit nie so dat ons per slot van rekening tog maar eensaam is en vreemdes is, selfs wanneer ons tussen mense is nie? En nog erger is dit as iemand aan een siekebed gekluister is. En amal het hom vergeet, dit word maar iets algemeen vir hulle wat verbystap, so lang gedierige siekte. Maar daar die siekte met sy eenzaam, maar daar die siek, sieke sit met sy eenzaamheid. En, en ek kan my voorstel, hoe so iemand dan bid, Jere Jesus, Ek is so eensaam en nou kom ek my nood by u klaar want u was ook eensaam. Ja. U was nog eensamer as wat ek nou is, want u was nie net deur die mense verlaat nie, u was deur God verlaat. So kan ek my voorstel bid die mens wat eensaam is. So kan hy bid want die katekismus leer hom dat Jesus sy broeders <clears throat> in alle opsigte gelyk geword het. As waaragtige mens is hy ons broeder. Dit wil die wil natuurlik nie sê dat hy die broeder van alle mense is nie, maar van die wat in hom glo en die wil doen van sy Vader wat in die hemele is. Kom ek wys u op 'n tweede betekenis vir Christus se menswording vir ons. Ons weet dat die Vader die oordeel aan die mens aan die seun gegee het dat hy wanneer hy weer kom om kom om ons as regter te oordeel. Maar nou weet ek ook daardie regter wat my een eenmaal sal be beoordeel is die mens Jesus Christus. <clears throat> Hierdeur is die billikheid van die oordeel gewaarborg. Dit is nie 'n vreemde wat die oordeel sal oordeel sal vel nie, maar Jesus Christus. Hy wat volkome vertroud is met alle menslike verhoudinge, met alle menslike swakhede, met alle menslike versoekings. En ek weet hy het medelee met my want juis daarom het hy mens geword sodat hy as mens in my plek kan kon staan en hierdie regter wat my eenmaal gaan oordeel is 'n mens hoewel terselfdertyd God maar ook 'n mens wat in my plek gestaan het dit is wat Jesus sê mens eh, dit is wat Jesus se menswording vir my sê. My regter het ook my skuld betaal. So sê dit in Hebreërs 2 vers 17. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees om die sondes van die volk te versoen. En alles ons gelyk sodat hy ons sondes kon versoen en alles gelyk uitgesonderd die sonde sy geboorte al was dit soos elke ander geboorte was tog in een opsig anders as alle ander geboortes in hierdie opsig <clears throat> dat hy 'n aardse moeder maar nie 'n aardse vader gehad het nie 'n wonder het gebeur die heilige gees het maria oorskadu en vrugbaar gemaak. Hy is ontvang van die Heilige Gees. Daarom was sy lewe 'n sondelose lewe. Hierin is hy ons nie gelyk nie. Hy word nie soos ons as 'n sondige kind uit 'n onreine onrein vader gebore nie. Hy was in alles reinig en heilig. En so alleen kan hy ons sondes op hom neem Hy het geen sonde geken nie, maar 'n sonde vir ons gemaak. Dit is so spierwit, soos 'n spierwit kladpapier wat bo-oor 'n groot swart inkol geplaas word en dan die swart ink daarin opneem. So het die blanke reine siel van Jesus al die swaarheid en vuilheid van ons sonde in hom opgeneem. Ons sonde word hom toegereken. Alhoewel hy self geen enkele sonde gehad of begaan het nie, geld hy vir God as 'n sondaar. Hy is hy vir God niks anders as sonde nie. Sonde vir ons gemaak. As jy dit alles goed verstaan, kry die juigkreet van die Heidelberger vir u betekenis in u lewe wanneer die Heidelberger op die vraag, watter nut verkry jy dier die heilige ontvangenis en geboorte van Jezus, die antwoord gee, dat hy ons middelaar is. Dat hy ons middelaar is, wat met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde voor die aangezig van God bedekt. En by dit alles is hy self ook waaragtige mens en het hy self ook onder versoekings gelei. Deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy dit help, die help wat versoek word. So kom Jesus naby aan my, aan u en my, ja ook aan ons. Mag hierdie seun van God wat eenmaal in Bethlehem mens geword het en hierdie dag weer soveel betekenis in u lewe kry dat hy vir u alles in u lewe is hy alleen die alfa en omega van die hele bestaan kom ons bid saam Here Jesus Christus, die Alfa en Omega. Die wat ons wat vir ons optree as middelaar. Die wat ons sondes ken, die wat ons ken beter. Here beter as wat ons onsself ken. Die wat deur soveel pyn gegaan het wat die sonde van mens op die sondelose self gedra het. Here, ons dankie vir die genade. Ons dankie dat ons 2000 jaar na die geboorte weer nog steeds kan praat met u. Dat ons kan weer dat u alleen die levende God is. Dat u alleen die weg is en dat u alleen opstaan vir ons sonde en dit bedek. Here ons is sondaar mense. Ons verdien nie u genade nie. Maar tog hier dit. En ons kan net dankbaar wees daarvoor, Vader. Ons dank dit in Jesus naam. Amen. Thank you.